Dievs mīlestība. Tur, kur ir mīlestība, patiesa mīlestība, nevar būt baiļu. Kāpēc mēs baidāmies? Mēs baidāmies, jo esam sevi atdalījuši no Dieva mīlestības un sliecamies domāt par Dievu kā visu varano, nevis visu mīlošo. Taču pat visvaranais Dievs nav Dievs, kas draud vai sit ar tērauda rīksti reizi, kad pieļaujam kādu kļūdu. Nav tādas būtnes kā Dievs tirāns. Ir tikai viens Dievs, un tas ir Dievs mīlestība. Šis Dievs mūs nesoda. Viņš mūs pastāvīgi veido tā, kā pats to vēlas. Viņš ir tas, kas mūsos darbojas. Viņš ir pati darbība, un viņš ir tas, kas izbauda gan darbību, gan tās iznākumu. Mums šķiet, ka tie esam mēs, kas darām, un ja noies greizi, tad Dievs nežēlīgi mūs sodīs. Taču tā tas nav. Tas ir Dieva sapnis, ko iemieso katrs no mums. Tā ir Dieva realitāte, ko katram no mums ir jāizpauž šeit uz zemes. Katrs cilvēks ir vieta, kur mājo Dieva realitāte. Ja jau mēs lūdzam visu vara no Dievu, meditējam – uz visu varano Dievu, kāpēc mums būtu no kāda vai kaut kā jābaidās? Bērns jūt, ka viņa mātei ir vara pār visu pasauli. Nobijiec viņš skrien pie mātes, jo zina, ka visvairāk viņu mīl māte. Jūs esat Dieva garīgais bērns, tādēļ, kad uzbrūk kādas bailes, centieties nekavējoties skriet pie mīļā visu augstākā, pašas līdzcietības, pašas mīlestības un sveitības – Tā kā esat meklētājs, tad bailēm nevajadzētu būt, jo esat iegūst drošu patvērumu absolūtā, visaugstākā, neierobežotajā mīlestībā.